Oh, al sangue d'un amico. Orcheriranno i posteri di noi, tirando in si stanco la clemenza, come in Silla e in Augusta la crudeltà. E Tito era l'offeso, e che le proprie offese, senza ingiuria del giusto, ne poteva obliar. Ma dunque faccio si gran parte il mio e ben sicuro sarò ch'altri la provi ah, non si lasci il solito cammin viva l'amico ben che infedele e se accusarmi il mondo per pur di qual di orrore m'accusi di pietà non di rigore frutto del tempo, e sia frutto qual pena ti side Roma sconvolta l'offesa maestà le leggi offese l'amicizia tradita il mondo il preparò tanta insida e divertivo. Voi credenali, perché, perché sono io, tu ancora, o stelle, o nome. E quanti mani, quanti siete a tradirmi, la pioria son di ciascuno, io mi dite l'altro, i più e io ti sedosse, io nel suo cieco la tua donna abusai. Ma del tuo segno La tua bontà. Credei che questo fosse amor, la destra e trono da te sperava il dono, e poi nei clettari stai più volte e procurai venire. che giorno è mai questo e punto stesso che assolvo un reo e scopro un altro e quando troverò giusti obbligarmi a mio rispetto a diventar crudel. No, non avranno questo trionfo a sostener la gara già mi impegnò la mia virtù vediamo se più costante sia al cui perfidia clemenza mia. Ora, se sto si sciolga, abbiam di nuovo l'entro e sue seguaci, e vita e libertà. Sia noto a Roma, io son lo stesso, e io tutto so, tutti assolvo, tutti assolvo, Oh, tutto oblio. salvation. Tak się kończy drugi akt i ostatni łaskawości Tytusa Wolfganga Amadeusza Mozarta. Usłyszeliśmy w partii Tytusa Katleo Mokoabane, Witelią była Hanna Elizabeth Müller, jako Aniusz Cecilia Morinali, w partii Sextusa Emily D'Angelo, w partii Publia Mathois Franza. Chór i orkiestrę Wiedeńskiej Opery Państwowej prowadził Pablo Eras Casado, tak zakończył się premierowy spektakl w Oper 9 marca tego roku. Y, premierowy spektakl nowej inscenizacji, którą dla Wiedeńskiej Opery Państwowej właśnie wyreżyserował Jan Lauwers, y, belgijski reżyser i artysta wizualny. Łaskowość Tytusa, y, którą dzisiaj mamy przyjemność komentować wraz z Adamem Banaszakiem, przynosi taki finał w stylu oper barokowych. To znaczy, to szczęśliwe zakończenie nadchodzi w sposób nagły, niespodziewany i bardzo szybko rozplątuje się ten cały y, bardzo skomplikowany węzeł różnych y, intryg, relacji, namiętności. Mm, i dramatów. E, być może to jest jeden z powodów, e, dla których e, z tą operą niektórzy miewają problem. No bo też mamy libretto barokowe, muzykę pisaną językiem e, wiedeńskiego e, klasycyzmu przez kompozytora, który tak naprawdę zaczyna już otwierać epokę romantyzmu, bo Mozart e, w tych swoich ostatnich dziełach, no, do których bez wątpienia zaliczamy operę Łaskawość Tytusa, zapowiada i przepowiada już te drzwi romantyzmu, które za chwilę zostaną otwarte tak, to szczęśliwe zakończenie wydaje się bardzo mało prawdopodobne, jak i całe libretto, które umówmy się, jest e, no, raczej zawiłe i rzeczywiście godne oper e, Händla niż e, Mozarta, co nie zmienia faktu, że znajdziemy w tym jakąś wyjątkową świeżość i ogrom takiego mozartowskiego entuzjazmu, tak bardzo podkreślonego przez e, interpretację, e, której dokonał maestro Eras Casado, bo to powtórzę to raz jeszcze, to jest pewnego rodzaju mm, imponujący wyznacznik e, tego, jak odczytywać można dziś, nie tylko zgodnie z modą, no bo są przecież też i mody e, wykonawcze, ale przede wszystkim zgodnie z całym zasobem wiedzy o tym, jak wykonywano, jak mógł myśleć o tej muzyce e, kompozytor, z wyjątkową szlachetnością e, dźwięku, brzmienia, barwy, razem z temperamentem frazy i temperamentem interpretacji. muzycznie jest dość niespodziewane, ale mm, przecież bardzo dobrze y, wypełnia funkcję, powiedziałeś o łaskawości Tytusa dzisiaj już, że to była, można powiedzieć, opera okolicznościowa. No więc jeśli koronacja y, cesarza y, Leopolda II na króla Czech, no to musi być postawiona mocno ta kropka nad i. No i ten finał, którego słuchaliśmy przed momentem, robi ogromne wrażenie, choć jednocześnie mm, pod batutą Pablo Eras Casado nie przytłacza nas. Zachowuje pewną lekkość w tej swojej takiej monumentalnej formie jednak. Taki elegancki pokaz sztucznych ogni tak, można to, można to tak e, ująć. La Clemenza e, di Tito dziś e, w dwójce dzięki współpracy z Europejską Unią Radiową i dzięki nagraniu, które przekazało nam Radio Austriackie, mogliśmy Państwu zaprezentować tę muzyczną odsłonę nowej inscenizacji z 9 marca tego roku. Łaskawość Tytusa zapewne będzie wracać na afisz w Wiedniu w przyszłym sezonie, a Pablo Eras Casado, tak jak wspominałam, e, już w maju i czerwcu poprowadzi całą tetralogię Wagnera. To będą takie dwa mm, cykle e, ze znakomitą obsadą, no więc publiczność wiedeńska będzie się mogła z nim spotkać, a jeśli tylko te nagrania także trafią do zasobów, e, z których my możemy korzystać, to z przyjemnością je Państwu zaprezentujemy. I dzisiaj to już prawie wszystko. E, z nami był Adam Banaszak. Bardzo Ci dziękuję, Adamie, za to spotkanie. Dziękuję, to przyjemność. To jest y, program drugi Polskiego Radia. na zakończenie jeszcze pierwsza część koncertu klarnetowego Mozarta, który powstawał mniej więcej w tym samym czasie co opera